عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بين الكفر إسلام baada كن حميد الله تبارك وتعالى taala na kumshukuru kwa kuwa baada ya kuwa sisi tulikuwa katika hali ya umauti ya usingizi jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala ukiona wewe umeamka vyema na umeweza kuja kutekeleza ibada hii tukufu ya salatu al-fajr tunaendelea kukumbushana misingi akida za ahli sunnati wal jamaa bado tuko katika kuzungumzia mambo ambayo atakumbana nayo mwanadamu baada ya kuwa yeye ameondoka katika huu ulimwengu mambo ya akhera yani jambo lingine ambalo ahlu sunnati wal jamaa ya'taqiduna bihi wanaitakidi ni annahum yu'minuna bil jannati wan nar wanaamini kwamba kuna janna na kuna annar وهما مخلوقتان لله عز وجل na janna na nar ni viumbe viwili wa Allah tabaraka wa taala wahuma mawjudatani al'an navyo viumbe hivi viwili vyapatikana sasa hivi tunavyoongea hapa Allah tabaraka wa taala ameviumba na ameviweka kwa ajili ya waja wake janna ina watu wake na vile vile nar ina nini ina watu wake قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحافظ في كتابه العقيدة الطحاوية في كتابه كتاب عقيدة لأهل السنة والجماعة kama ilivyo katika kitabu cha al-aqidatul wasitiyya vyote hivi vitabu vimetungwa na maulama wa ahli sunnati wal jamaa wakibainisha itikadi ya sawa ya muislamu kuwa yeye ataitakidi hiyo itikadi na kuifata katika uhai wake asema huyu shekhe Abu jafar Ahmad bin Muhammad al-Tahawi wal jannatu wan nar na janna na nar makhluqatani ni viumbe viwili vya Allah tabaraka wa taala la tafniyani abadan na havitomalizika milele na milele yani janna itaendelea kuwa janna na nar itaendelea kuwa nar wale watakaoingia katika janna wataishi huko milele na wale watakaoingia katika nar wataishi huko milele wala tabidan hazitomalizika tutakuja kubainisha kwa sababu kuna baadhi ya aqwal za baadhi firaq baadhi ya vikundi wasema ya kwamba janna na nari zitamalizika baada kwa watu wameshaingia huko itakuwa maisha ni ya kawaida tutakuja kubainisha huko mbele asema sheikh fa inna Allah ta'ala خلق الجنة والنار قبل الخلق Allah tabaraka wa taala ameumba janna na akaumba nar kabla ya viumbe vyote alikuwa yeye ameshaumba janna na akaumba an-nar wa khalaqa lahumā ahlan na akaumbia kila kimoja katika viumbe hivi viwili watu ameumba watu wa peponi Allah anajua ni kina nani biilmihi alwasi kwa elimu yake iliyopana ajua watu wa peponi wa janna ni kina nani kisha wa khalaqa linari ahla na akaumbia nari pia watu Allah ajua kuna watu tayari Allah ajua yeye kwa elimu yake wasi kuna watu tayari Allah anajua watakwenda kuingia katika nini katika nani asema faman minhum ila aljanna fadlan minhu wale Allah tabaraka wa taala atakaowatakia wao kuingia katika janna basi ni fadhila kutoka kwake wala si kwa ajili ya ujanja wake au kwa ajili ya elimu yake nyingi au kwa ajili ya ibadati zake nyingi hiyo ni fadla min Allah tabaraka wa taala Allah tujalie tuwe katika watu ambao watakaopata fadla za Allah za kuingia janna ومن shaa minhum ila an-nar adlan lahu na wale wengine atakaotaka waingie katika nini katika nar huo ni kwa uadilifu wake Allah tabaraka wa taala wala si kwa dhulma kwamba mtu amedhulumiwa akaingizwa katika nar la ni uadilifu wake wa Allah tabaraka wa taala wale aliowaingiza katika janna ni fadhila zake na wale alowaingiza katika nar ni kwa uadilifu wake wala yadhlimu rabbuka ahada Allah hadhulumu mtu yoyote kwa hiyo mambo haya ni ya kuzingatia kwamba mtu akiingia janna ni fadhila za Allah tabaraka wa taala atakayeingia nar ni kwa uadilifu wake Allah tabaraka wa taala wa kullun na kila mmoja ya'malu lima furigha lahu atayafanya yale ambayo Allah alimuumbia katika huu ulimwengu ikiwa uliumbiwa ni katika watu wa janna utayafanya janna ikiwa uliumbiwa katika watu wa nar utayafanya yale ya watu wa nar haya ni mambo ambayo ya kuamini na kumwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo alivyopanga la tadakhula fi hakuna mtu kuingilia itakuwaje sasa ni vipi vipi yani ya kwamba tayari Mwenyezi Mungu ameshawaumba hawa kwamba ni wa motoni si itakuwa dhulma hii si itakuwa ni hivi la nu'minu bidhalika wa natruku lillahi azza wa jalla yeye anajua kwa nini anafanya hivi wasairun ila ma khuliqa la kila mmoja ataendea mbio yale mambo ambayo Allah tabaraka wa taala amemuumbia walkhairu washarru muqaddarani ala alibad khairi na shari zote zimekadiriwa kwa waja wenda ukafanya khairi wenda ukafanya shari kullu hadha min maqdurati llahi azza wa jalla ni katika qudra na zile qadari za Allah tabaraka wa taala يقول أبو العز الحنفي في شرح هذا الكلام أبو العز الحنفي yeye ndiye ameandika sharh aqidatu at-tahawiyya ndio ameisherehesha hichi kitabu kilichoandikwa na Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Tahawi yeye Abu al-Izz amekuja akasherehesha na kuweka wazi ule ambao uliokuwa hapo ndani yakulu asema فاتفق أهل السنة والجماعة وموافقيان أهل السنة والجماعة على أن الجنة يقوم جنة والنار نار مخلوقتان نذيهم بذيل فالله تبارك وتعالى موجودتان الآن زينبتكانا فسسهيم كنا بونجيا الله تبارك وتعالى أمي أم جنة نأمي أم النار walam yazal ala dhalika ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunna wameendelea kuitakidi hivyo ya kwamba janna na nari ni viumbe viwili vya Allah tabaraka wa taala vipo sasa hivi hatta nabaghat nabighatun min almu'tazila walqadariyya fa ankarat dhalika mpaka vikatoka vikundi vya mu'tazila vikundi vya kadaria vile ambavyo vinavyopinga kadari vinapinga sifa za Allah tabaraka wa taala fa ankarat dhalika wakapinga hilo wakasema nini waqalu bal yunshi'uhum Allah yawm al qiyam yani ya kwamba Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama ndipo hapo atazianzisha janna na ataanzisha nini na hii ni kauli yake ya kwamba siku ya kiyama Allah ndio ataandaa janna iko pale na ataandaa na wao hawaitakija kwamba hivi kwa sasa hivyo viumbe viwili aljanna wa nar kwamba ziko tayari Allah ameshaziandaa kwa ajili ya ya waja wa hadha al-kalam batila asema shekhe na haya maneno maneno ya kibatil sisi tunaitakidi ya kwamba janna wa nar zipo kwa sasa sawab anna aljannata wan nar mawjudatan al'an zinapatikana kwa hivi sasa tukiingia katika dalili zinazoonyesha ya kwamba janna na nar zipo hivi kwa sasa kauluhu ta'ala ni kauli yake ya Allah tabaraka wa taala aliposema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fanyeni mbio nendeni haraka katika msamaha wa Mola wenu wa jannatin arduha as-samawati wal ard na muende janna ambayo upana wake ni kama mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin zimeandaliwa kwa ajili ya wale wacha Mungu Allah tujalie tu ni wacha Mungu tuweze kwenda kuingia katika hijana iliyoandaliwa wacha Mungu sasa aya hii inathibitisha kwamba janna ipo uiddat lilmuttaqin imeandaliwa kitu kilichoandaliwa kipo hakipo bila shaka kipo kwa sababu tayari kimeandaliwa kwa ajili ya wale ambao watakao kwenda kuingia katika hiyo janna wa qawluhu ta'ala na kauli yake ya Allah tabaraka wa taala wattaqun nar allati ogopeni moto ambao uiddat lilkafirin umeandaliwa nani makafiri upo haupo upo kitu kilichoandaliwa kipo وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر katika sahihain al-Bukhari wa Muslim kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mjumbe wa Allah tabaraka wa taala ametueleza maneno haya inna ahadakum idha mata hakika ya mmoja wenu pale anapofariki anaondoka katika huu ulimwengu uridha alayhi maq'aduhu bilghadati walashiyi anadhihirishiwa ile sehemu yake atakayokwenda asubuhi na jioni ikiwa yumo ndani ya kaburi anadhihirishiwa ya kwamba haya ndiyo makazi yako utakwenda kuishi huko inkana min ahli aljannati fa min ahli aljanna ikiwa ni katika watu wa janna basi adhihirishiwa yale ma, makazi yake katika nini katika janna na yaani kwamba wewe umekaa hapo kaburini Allah tabaraka wa taala awatuma malaika wake waja kukuonyesha kwamba wewe utakwenda kuingia katika hii sehemu ambayo ni janna ikiwa ni katika watu wa janna Allahumma ja'alna min ahli janna wa in kana min ahli nari fa min ahli nar na ikiwa ni katika watu wa motoni basi yeye atadhihirishiwa makazi yake ya motoni yani kwamba wewe asubuhi na jioni moto waletwa huo waambiwa hapa ndipo sehemu ambayo utakayo utakayokwenda kuingia yuqalu hadha maq'aduka aambiwa haya ndiyo makazi yako hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyama mpaka atakapokufufua Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama kwa hiyo dalili kama hii yaonyesha kwamba janna ipo na vile vile nari ipo kwa sasa Allah tabaraka wa taala ameziumba na ameziweka zinasubiri tu wale watakao kwenda kuingia huko وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ketika sahih muslim hadithi ya abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ya kwamba mjumbe wa Allah tabaraka wa taala amesema lamma khalaqa Allahu aljannata wan nar pindi Mwenyezi Mungu alipoumba janna na nar kwa hiyo zishaumbwa zipo tayari arsala jibril jibrailu ila aljanna alimtuma jibril aende katika ile janna faqala idhhab nenda fanzur ilaiha angalia ndani ya hiyo janna wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha na uangalie yale ambayo nimewaandalia watu wa janna ndani yake Allah ameumba janna amtuma Jibril aende akaangalie kule katika janna na angalie yale ambayo Allah amewaandalia wale watu watakaokwenda kuingia katika janna dalili inaonyesha kwamba janna ipo imeshaandaliwa na Allah tabaraka wa taala Jibril akaenda akatembea kule katika janna akaona yale Allah tabaraka wa taala aliwaandalia waja wake faraja akarudi kwa Allah tabaraka wa taala faqala akamwambia Allah wa izzatika na apa kwa utukufu wako la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha hakuna mtu atasikia mambo ya janna isipokuwa atatamani kuingia huko kwa sababu ni mambo mazuri mazuri yameandaliwa huko kwa hiyo kila mtu atakayesikia janna leo hii utakapoelezewa kuhusiana na mambo ya janna mtu mmoja akawa na mahuru laini zaidi ya elfu sabini huko basi ikiwa wewe ni mwanaume utafurahi utakwenda kustarehe huko kuna ma, ma, ma, ma fiha yani an, anharun tajri tahtaha al-anhar eh, min labanin min asalin musaffa kuna mito nini kila kitu kwa hiyo Jibril anamwambia Allah tabaraka wa taala mtu yoyote atakayesikia hiyo janna na hayo ulioandalia watu katika janna kila mtu atatamani kwenda kuingia huko wa amara bil jannati wa huffat bil makarih Allah tabaraka wa taala akaamrisha ile janna izungushwe na mambo ya kukirihisha mambo ambayo mwanadamu anaudhika nayo eh, janna ikazingirwa na mambo ambayo mwanadamu anakuwa na uzito nayo awamir mambo ya amri za Allah tabaraka wa taala leo hii watu wanakuwa ni wazito kupata amri za Allah tabaraka wa taala mnaambiwa swali mnaambiwa funga mnaambiwa toa zaka mtu anakuwa bakhili yani mambo ambayo he, mtu anakuwa yeye ana katika nyoyo yake au katika moyo wake anakuwa ni mwenye faqala Mwenyezi Mungu akamwambia tena nenda ukaangalia huko janna irji fardhu ilaiha kaangalie tena huko akaenda akaangalia akarudi aliporudi amwambia Mwenyezi Mungu wa na hapo kwa utukufu wako laqad khashitu an la yadkhulaha ahad nimeogopea sija kaingia katika janna yoyote sababu ni ngumu kwenda janna kwa mtu ambaye hana imani ni ngumu lazima mtu ajipinde afate maamrisho aangalie yale ambayo alioamrishwa na Allah na mtume wake Muhammad sallama ayafanye ndio afanye nini aende akaingie janna unaacha usingizi wako mzuri uko na mke wako labda umewacha huko umekuja kutekeleza ibada ya Allah tabaraka wa taala amrun faqir illa ala illa lilmu'minin ni jambo zito isipokuwa kwa wale watu ambao wana imani ndio anaacha usigizi wake starehe zake anakuja kuangalia namna ya kumwabudu Mola wake thumma arsalahu ila nar kisha akamtuma aende wapi katika nar nenda huko motoni pia ukaangalia akaenda akazunguka akaja akamwambia kwa utukufu wako ya Allah la yadkhulaha ahadun sami'a biha hakuna mtu ambaye atakayeingia huko ikiwa amesikia mambo ya motoni hizi adhabu zinazopatikana huko ikiwa mtu atazisikia hatotamani kuingia motoni ataona ni jambo gumu na ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu ni adhabu na mateso magumu huko yanayopatikana Allah akaamrisha ile janna izungushwe ile ule moto uzungushwe na shahawati matamanio thumma qala idhab nenda fandhur angalia fadhahaba ilaiha akaenda jibril faraja akarudi faqala wa izzatika laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhala nimeogopea asije akaokoka mmoja isipokuwa ameingia katika nini katika nao ukiangalia leo hii mambo mengi yale anasa anasa yanafurahisha nafsi za watu yanaingia katika watu kuyapenda ni mambo machafu machafu sasa moto umezungukwa na mambo kama hayo mambo ya matamanio mamiziki mapombe mavitu ya ajabu ajabu ambayo ni ya kumuasi Allah tabaraka wa taala na mwanadamu akawa yeye moyo wake wapendelea mambo kama hayo yale mambo ya awamiri amri za Allah tabaraka wa taala nafsi haipendi lakini ukiangalia yale manhiyat mambo ya makatazo umekatazwa usile miraa umekatazwa usinye pombe umekatazwa usizini mastarehe yote yamezunguka ule moto Jibril anamwambia Mwenyezi Mungu naogopea kwamba asije akaukoka yoyote na moto kwamba wengi wataingia wapi wataingia katika moto wa iyadu billah hizi dalili zote tumezileta kuthibitisha kwamba janna na nar zipo si vitu ambavyo vitakwenda kuanzishwa siku ya nini siku ya kiyama Allah tabaraka wa taala atujalie min ahli aljanna na atujalie katika watu wema barakallahu li wa lakum اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تماقفوا بالبشر La ilaha illallah.